Aprendre a través d'un servei a la comunitat. Aquesta és la filosofia que té el projecte anomenat Dependent de Comerç Polivalent, que integra el servei a la comunitat amb l'aprenentatge. Trini Jove sempre ha considerat la formació com una eina fonamental per accedir al món professional i és per això que aquesta institució vol reivindicar aquest tipus de programes, a més d'oferir tallers d'aprenentatge, serveis, formació ocupacional i activitats de dinamització comunitàries, entre altres coses aquest programa d'aprenentatge-servei, que es va iniciar el 22 de febrer i es preveu que finalitzi el 8 de maig, es centra particularment en tres eixos, fruiteria, xarcuteria i mosso de magatzem, els 12 alumnes d'aquest curs, que es troben en situació de risc d'exclusió social, segueixen un, itinerari, un itinerari dividit en tres etapes. L'etapa d'aprenentatge, la del servei solidari i la de les pràctiques a una empresa vinculada al món del comerç o l'alimentació. En aquests moments ens trobem en la fase del servei solidari, i precisament sobre el treball solidari doncs, en parlarem més endavant amb la seva responsable, la Lluïsa la Lluïsa Berrozpe, i també tindrem a dos convidats més, dos alumnes, que ens explicaran què han après en aquest curs i quins beneficis personals n'han extret d'aquesta experiència.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 L'acte del lliurament dels guardons serà el proper 20 d'abril al Palau de la Generalitat i el govern ha acordat concedir la Creu Sant Jordi a 25 personalitats i 15 entitats que han destacat pels seus mèrits o pels seus serveis a Catalunya en la defensa de la seva identitat o més generalment en el pla cívic i cultural, com seria la Fundació Trini Jove. L'acte de lliurament dels guardons serà demà divendres al Palau de la Generalitat on s'entregarà a la Fundació Privada Trini Jove la Creu de Sant Jordi 2012 en reconeixement a la tasca que du a terme de formació i d'inserció sociolaboral de persones que es troben en risc d'exclusió. Especialment als joves, l'aposta és per una economia solidària que representa les seves iniciatives impulsades des del barri de la Trinitat Vella ha esdevingut un referent de cohesió social. Doncs felicitem des d'aquí la Fundació Primera de Trini Jove per aquesta creu de Sant Jordi que li acaben d'otorgar. També volem parlar-vos avui de la onzena mostra de joves creadors que es realitza a la Nau Ivanov. Doncs Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix avui a les 7 de la tarda i a les 12 de la nit la onzena mostra de joves creadors. Aquesta mostra és una trobada entre i pels joves estudiants del món audiovisual i les arts escèniques de Catalunya. A cap de hi ha un grup d'estudiants de segon de producció de l'Escola d'Audiovisuals de Barcelona, la EMAF, i que, tot i néixer en un entorn formatiu, la mostra no pretén esdevenir un acte docent, sinó un espai i moment on donar a conèixer allò que es cou entre les noves generacions d'una forma amena i dinàmica, diferent, tot convertint-se en una cruïlla per a les diverses disciplines que es puguin incloure o integrar en el món de l'audiovisual. Es tracta de donar a conèixer l'obra audiovisual de les noves generacions, les noves propostes artístiques, en el sentit més ampli de la paraula. Curtmetratges, dansa, fotografia, música, etc. No cerquen la rivalitat ni la competició, sinó poder compartir propostes actuals i actualitzades dels que tenen poca projecció. Molt bé, doncs dir-vos que l'entrada és totalment gratuïta. I també eh, avui acaba el curs de gestió de projectes escènics que s'ha fet a la Neu Ivanov aquests darrers dies. Doncs sí, avui acaba el curs de, de gestió de projectes eh, a la Nau Ivanov. La darrera sessió, la d'avui, tractarà el tema Com puc donar a conèixer el meu espectacle, a càrrec de Bàrbara Branco. Conèixer el funcionament dels mitjans de comunicació online i offline i les estratègies per dirigir-nos a ells per tal que les nostres convocatòries, accions, activitats i comunicats tinguin un ressò adequat. Aprendre a fer-ho en aquesta sessió començarà a les, 8 de la a les 4 de la tarda i posa punt final a les, a les, a les quatre sessions que s'han fet. Les darreres sessions han tractat temes com la validació de la idea a càrrec de Ramon Castells, aspectes jurídics i legals a càrrec de Bet Orfila i Susana Huertas i la captació de recursos i venda del meu producte a càrrec de Xavi Gómez i Cristina Pou. Aquesta darrera realitzada aquest dimarts eh, passat. La nau Ivanov valora aquest, aquesta experiència molt positivament perquè ha permès acostar les entitats del barri a la nau. I hem de dir que aquest Sant Jordi, aquest Sant Jordi serà diferent per Sant Andreu, perquè per primera vegada es presenta un projecte que eh, té cara i ulls i que parlarà de la història dels nostres barris. Estem parlant de la presentació de l'abans de Sant Andreu que es realitzarà demà a la Fabricoats. Demà a les 8 del vespre hi haurà la presentació de la col·lecció de fascicles del llibre L'Abans de Sant Andreu. Fotografia, records, vivències, tot un seguit de raons per a viure l'Abans de Sant Andreu de Palomar. Un recull fotogràfic que va del 1880 al, 1976. Unes 120 famílies, arxius públics i privats han accedit a deixar les seves imatges, desades en capses de cartró, àlbums i armaris plens de pols, on el pas del temps hi ha deixat petjada per aquest projecte bibliogràfic gràcies a aquestes famílies i institucions, eh, s'ha pogut albirar l'abans de Sant Andreu de Palomar. Sense aquesta aportació no hagués estat possible per aquest motiu els autors de l'obra, els historiadors andreuencs, eh, Jordi Rabassa eh, i Pau Vinyes, els hi, han, els hi estan força agraïts. I per acabar, recordar-vos que precisament serà demà divendres a les 8 del vespre a la fàbrica de creació de la Fabra i Coats, que l'alzina per als andreuencs i per les andreuenques de tota la vida es farà la presentació d'aquest col·leccionable. En el mateix acte serà presentat un vídeo amb imatges antigues de Sant Andreu de, Palomar, en el qual el músic andreuenc Lluís Carmona ja ha composat una música feta eh, expressament per l'ocasió. Doncs també volem eh, dir-vos, eh, informar-vos, que la renda familiar de Sant Andreu no arriba a la mitjana. Entre el barri de les Tres Torres, Sant An Sarrià, Sant Gervasi i Can Peguera, nou barris, hi ha només 8 quilòmetres, però pel que fa a la, a la renda mitjana familiar dista molt d'una zona alta d'una zona de l'altra de la ciutat. Mentre Sarrià Sant Gervasi podríem dir que és el districte més ric de la ciutat, Can Peguera obté el trist guardó com a barri més pobre. Suposant que una família mitjana de la ciutat subsistís amb un total de 100 euros mensuals, a Sant Andreu ho faria amb 66 euros, és a dir, poc més de la meitat de la mitjana. Dins del mateix districte, però, hi conviven diferents realitats si tenim en compte la mitjana de renda de cada barri. En aquest sentit, Baró de Viver és el barri amb la mitjana de la renda familiar més baixa, 39 sobre 100, seguit del Bon Pastor amb 52, la Trinitat Vella té una mitjana familiar de 58, Congrés Indians amb 76, Sant Andreu amb una mitjana de 79, Sagrera 80 i finalment el barri de Naves, amb una renda familiar de 81 sobre 100, la zona del districte on les famílies tenen una renda mitjana familiar més propera a la mitjana de la ciutat. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que el que podem informar-vos també és que ha obert el concurs per gestionar l'escola als Patufets al barri de Naves l'Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits per adjudicar la gestió de l'Escola Bressol als Patufets, al barri de Naves, a Sant Andreu. Els interessats tenen pocs dies per presentar les seves ofertes. Els Patufets serà una de les primeres escoles bressols de nova creació que tindrà concessió indirecta d'una nova mesura impulsada pel govern de la ciutat a l'hora de crear noves places. Doncs ara sí, ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè eh, la Cristina Paniello ens ha preparat un reportatge molt especial avui, que tindrem molta gent aquí a l'estudi i esperem doncs, que funcioni d'allò més bé. Doncs ara, ara sí, ara fem una pausa i tornem. Fins ara! Algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals a les valls adormides mentre trafico el meu amor que és polissó de valls i viles. Caduc els ulls, mal temps i fred que l'he somiat amb tu. Un viatge llarg. He robat a un circ sencer tota la màgia per regalar-te. He saltat 200.000 trens per fugir amb tu de matinada. I he seguit tot tancat amb l'enyorança, mil desitjos infinits sota la pell, la nit descalça. Caminaires perdudes, països inversemblants he despedit Boscos, fullets i fades S'han apagat mil i una nits darrere l'aigua clara I no hi ha sol, s'ha gastat tantes vegades pot morir com néixer del mar i jo em vull viu i tornaré a buscar-te que tinc un món entre les mans aquesta nit per regalar-te caruc els ulls, mal temps i freds que calés somiat amb tu un viatge allà tot el que tinc, tot el que duc a dins, el que he tret del camí, tot el que el temps m'ha dit i tu tens tota la màgia d'on l'has tret, quin és el secret? amb la quan no hi és, la troba a faltar un estant els 40 lladres. T'he dut tot el que tinc, tot el que duc a dins, el que he tret del camí, tot el que el temps m'ha dit i tu tens, tu tens tota la màgia D'on l'has tret?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 Tots els que ens esteu escoltant sabreu el que és un servei a la comunitat. Eh, per exemple, col·laborar a pagar l'incendi d'un bosc, que és un exemple del que seria un servei. Però si col·laborem a recuperar el bosc al mateix temps que investiguem les seves característiques, les causes de l'incendi i n'extraiem conclusions, això ja no és un servei, sinó que és un aprenentatge servei. I precisament aquests dos conceptes són els que ha conjugat la Fundació Trini Jove a través d'un projecte sobre comerç polivalent, el qual es centra en tres branques, fruiteria, xarcuteria i mosso de magatzem. Es tracta, per tant, d'un projecte educatiu i d'utilitat social posat en marxa des del 22 de febrer per Trini Jove i tres organismes més, eh, Mercabarna, CIRE, que és el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, i el programa Reincorpora de la Caixa. Són 12 les persones que participen en aquest curs, anomenat Dependent de Comerç Polivalent. Quin és l'itinerari d'aquest programa? Doncs podríem dir que es desenvolupa en tres fases. La primera és la, la d'aprenentatge, que ja es va acabar la setmana passada, i a Mercabarna els participants van rebre durant 150 hores una formació pràctica vinculada a la fruita i hortalisses, a productes de xarcuteria i a l'emmagatzematge. En aquests moments, però, ens trobem immersos en la segona fase, la del servei solidari que va començar el 20 de març i que finalitzarà el proper dilluns 23 d'abril. Durant aquest període, doncs, els usuaris han hagut d'aplicar part dels continguts adquirits en dos treballs solidaris que més endavant us explicarem. Tota aquesta tasca d'una durada de 50 hores s'ha realitzat al Centre de Formació i d'Inserció de, de Baró de Viver i la tercera i última fase doncs, és la de les pràctiques a empreses, l'objectiu de les quals és afavorir la integració sociolaboral de, de la persona. Aquest període de pràctiques, de 50 hores en total, comença ja la setmana vinent i s'allargarà fins al 8 de maig, de tant que es posa a fi doncs, aquest projecte. Nosaltres ara volem centrar-nos eh, en la part del servei solidari, tot a terme per Trini Jove i així que, sense més preàmbuls, doncs, us presentem a la responsable d'aquest servei solidari, a la Lluïsa Berrozpe, que ens acompanya avui al nostre estudi. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Per què heu escollit el, el comerç com a tema d'aquest projecte? bueno, donat que el mercat laboral actualment està bastant, bastant en crisi, dins d'aquesta crisi sí que és cert que el comerç i el ser dependent en un comerç eh, dona moltes sortides i és una de, les, una de les branques que té més sortides durant tot l'any i a més a més amb més estabilitat laboral. Per tant, creiem que tota la formació que ells han adquirit els hi pot servir per trobar una feina i realment aconseguir una estabilitat, si més no, laboral i econòmica. Uh mhm. -huh. Quin paper jugues tu com a responsable d'aquest servei solidari? Bueno, dintre del, del servei solidari, el que fem, no? el que hem intentat fer, jo he sigut una mica el vincle i els he donat mhm. unes, unes eines i uns, i uns recursos perquè ells, tot l'aprenentatge que han adquirit a Mercabarna, el puguin fer servir d'alguna manera per donar alguna cosa a la, a la comunitat. En aquest cas, ahir vam anar al casal de gent gran de Baró de Viver i els nois van realitzar una activitat amb, bueno, vam fer un rosco del, passi, del passapalabra, uh -huh. uh, tot relacionat amb el tema de l'alimentació, de xarcuteria, que és el que ells han après al Mercabarra. No? Uh mhm. -huh. I després van fer bueno, una explicació d'un xistes que va estar molt divertit i la veritat és que la dinàmica va anar molt bé. Uh mhm. -huh. Precisament, ara volíem ara parlar sobre aquestes <clears throat> sobre aquests dos tallers solidaris no, que vau uh mhm. -huh. realitzar. Un d'ells és el del que ara ens parlaves, que el vau realitzar al casal de, de Gent Gran, de Baró de Viver, i el segon treball que fareu eh, el realitzareu el dilluns vinent, no? el 23 ah, d'abril. Ens el podries explicar una doncs, mica més? Sí, mira, Uh, dins, del, dins del Mercabarna, quan van fer l'apartat de fruiteria, ells van aprendre a realitzar uns pinxos amb, amb mhm. fruita, uh mhm. -huh. amb, bueno, amb uns dibuixos. En aquest cas, al ser Sant Jordi, pues, el que faran seran uns pinxos amb relació a Sant Jordi. Pues, roses de Sant Jordi, inclús crec que es farà algun drac, la bandera de, Sant, de Catalunya i tot això és el que oferiran després el dia de Sant Jordi a tots els veïns del barri de Baró de Viver i la gent que es vulgui apuntar. Mm -hmm acostumem sempre a parlar de l'ajuda que reben les persones així doncs amb, amb certs... Amb dificultats. Exacte, amb dificultats, però en aquest cas és tot el contrari, no? Són aquestes persones amb dificultats les que, les que ofereixen una ajuda uh mhm. -huh. a, a, la comunitat, no? Clar, l'aprenentatge servei es tracta d'això, no? Uh mhm. -huh. És un enfocament participatiu, no són ells qui van allà a aprendre alguna cosa, sinó que tots tenim alguna a aportar a la societat Exacte. i d'aquesta manera doncs ells han, han, tingut un, bueno, han tingut una formació prèvia, si és cert, uh mhm. -huh. però a part de tot això doncs, ells també tenen alguna a aportar, no, no uh mhm. -huh. només aprendre, o sigui, tothom uh mhm. -huh. té coses a aportar a la societat. Exacte. Són moltes les associacions no? i institucions de Baró de Viver doncs, que us han ajudat a realitzar aquests dos, aquests dos eh, serveis solidaris Eh, bueno, algunes de les que en podem destacar són moltes, però algunes són el... Bueno, Casal de gent gran. Exacte, el sí. Centre Cívic de Baró de Viver, l'Associació de la Petanca... Bueno, hi ha, hi ha diverses, no? Fins a quin punt creus que ha estat important aquesta cooperació amb aquestes entitats? Doncs ha estat imprescindible, no? perquè si no haguéssim tingut la col·laboració d'aquestes entitats, nosaltres no haguéssim, per una part, ni hagués, no haguéssim pogut anar ahir al casal de gent gran a poder fer uh -huh. l'activitat, una de les activitats que forma part d'aquest taller, uh -huh. ni per una altra banda, si el pla comunitari no ens hagués donat l'oportunitat de poder participar dins de la Diada de Sant Jordi, tampoc no podríem fer l'activitat la, final, no? que és a, eh, el, més, es, bueno, el que té més espectacle. No? Mm -hmm. Doncs sí, abans de d'acabar l'entrevista, vols afegir alguna cosa més? Bueno, M'agradaria destacar que aquest projecte no hagués estat possible sense la participació de, de la Caixa, la Fundació La Caixa amb el programa uh -huh. de mhm. Reincorpora, el CIRE, -hmm. com has comentat abans, sí. i, i Mercabarna per la formació i Trini Jove com a el treball solidari i també la, bueno, la inserció posterior a les pràctiques que es farà dintre de l'incorpora de la caixa també. Mm -hmm. Doncs moltes gràcies, Lluís Isabel Rozpet, t'agraïm doncs, molt sincerament la teva participació en el nostre vosaltres. programa la implicació de Trini Jove, així com el treball amb xarxa amb entitats i institucions de Baró de Viver, ha estat una peça clau per tirar endavant aquest programa sobre comerç. I és que cal recordar que des de fa 25 anys la Fundació Trini Jove promou la formació i la reinserció doncs, sociolaboral de la gent que es troba en risc d'exclusió social o bé a l'atur i que pertanyen doncs, a Baró de Viver, Trinitat Vella i Bon Pastor. Aquesta conjunció entre aprenentatge i servei doncs podríem definir-la com una proposta educativa o una metodologia de treball, però no us creieu que és una fórmula innovadora. La veritat és que moltes entitats socials i centres educatius apliquen aquesta fórmula sense saber-ho. Quan la formació i el servei es fonen, el producte resultant és, sens dubte, extraordinari. L'aprenentatge millora el servei a la comunitat perquè aquest guanya en qualitat, mentre que el servei dona sentit a l'aprenentatge perquè allò que s'aprèn doncs, es pot traslladar a la realitat però qui millor que, ens, que els propis participants d'aquest curs perquè ens expliquin què han après i com han viscut la realització doncs, dels treballs solidaris organitzats. Es para eso que tenim aquí nos nosaltres a Francisco. A Francisco Bueno. Eh, ¿Qué conocimientos sobre comercio y alimentación has aprendido gracias al curso? Pues de momento lo que, lo que hemos realizado el curso y todo esto, eh, bastante porque es un tema que yo nunca había tocado personalmente. Es el tema de, frutas, como, has comentado antes, también charcutería. Eh, en este curso también entra el tema de manejar el toro, o sea, sacas, eh, si lo haces bien y tal, te sacas el, carnet, que también es una cosa que... Y, y además, más también el, de manipulados, o sea, es un poco, todo en general es, bastante información de lo que es todo tema de alimentación. Entonces, claro, eh, las circunstancias que a nosotros nos rodean y tal, todo ha cambiado también mucho y un poquito te, te ayuda un poquito a ponerte al día hablando, claro, sí, sí. al día de cómo está todo, cómo funcionará todo y todo esto. Y te ayuda mucho en ese aspecto porque es lo que te digo, en mi caso yo nunca había tocado este tema, mi, mi trabajo era otro, ramo, el de la construcción. Y sí, te, vale de mucho porque, bueno, como sabemos, el, saber no ocupa lugar, ¿no? Y aprenderte cada, o sea, acostarte cada noche aprendiendo algo nuevo, pues es algo que, te lo llevas. ¿Y qué cosas personales has, has aprendido personales, eh, pues un poco, en mi caso también, repito, al encontrarte un poco desituado, pues encima tienes la suerte de tener un, grupo de compañeros que, mm, sinceramente me han ayudado mucho a eso, a, no sentir tanto la... Y entonces al, formar un grupo como el que hemos formado, ¿no? pues te hacen más llevadero todo, el, ponerte en situación y, es algo que, ya que estoy aquí en situación, quiero agradecerles al resto de mis compañeros. Muy bien. ¿Crees que este curso te ha ayudado a ser más participativo y a estar más comprometido con una causa? ese tema yo eh, siempre he sido de por sí participativo y, siempre me motiva cuando tiene alguna causa. Pero bueno, un poquito es lo que, lo que te me refería antes, ¿no? Que es un poco volver otra vez a esto, a, ser para, cómo está la sociedad y todo eso y sí, un poco sí que me ha ayudado. Y eso que decías tú, uno de tus compañeros, de, de, trabajar, de que te ayuda también a trabajar también en grupo, ¿no? Eso también está también muy bien. Sí, sí, o sea, eso es lo que me ha dado el tema este que estamos hablando. Ayer estuvisteis en el casal de, de Gengran, ¿no? de ah, de eh, bueno, jugando al rosco de pasapalabra, como nos ha dicho Lluís Berrozpe, y también pues eso, contando chistes. Eh, ¿Cómo viviste personalmente esos momentos? Hombre, lo, lo, de ayer fue una vivencia que esa yo personalmente también me la llevo yo solo, <laughs> pero mis compañeros también porque lo gozaron también. A ver, eh, resumiendo un poquito, es juntarse el hambre con las ganas de comer. ¿Vale? Entonces fue una, experiencia muy bonita, eh, porque la situación, claro, yo nunca había actuado, ni había estado delante de público, ni... Pero eh, fue, fue, llegar allí y cuando, cuando conectemos, entonces, yo que, bueno, desde de toda la vida siempre siempre me ha gustado mucho escuchar a la gente mayor, no por quedar bien, es verdad, no, no, no, <laughs> Y entonces, ¿qué pasa? Que mayor motivación, pero estar allí con ellas y ver cómo se reían y luego cómo participaron con nosotros, ya, te digo, nos juntemos el hambre con las ganas de comer y es, una vivencia que esa se la lleva uno, esa no está pagada, esa para uno fuera. Eso ya te lo llevas, ¿no? ya. Y eso que decías, de, qué manera crees que, ayudasteis ¿no? a esa gente? es que fue una, una ayuda mutua. <laughs> Ya, exacto. Nosotros la ayudemos a ella, por ahí no, nosotros ese lado no lo vemos. Pero que ya sí que nos ayudaron, sí, mucho, mucho, porque ya te digo, nos pusieron en situación rápido. Y vosotros también le alegrasteis a lo mejor también el día a ellas, ¿no? Seguramente a esa gente grande. Sí, lo, bonito fue eso, ¿no? De que, a fin de cuentas eh, ellas nos dijeron que a ver si podíamos ir otro día. Entonces, cuando señoras de esa edad, con, con, la experiencia de vida que llevan, te piden eso, eh, muy bonito. Es porque, porque les ha gustado. Exacto. De, eso se trataba, ¿no? Esa era Nuestra, nuestra tarea, por llamarla de alguna manera. Ir allí y que se lo pasaran bien. Y lo conseguimos porque se lo pasaron bien, no lo dijeron ellas, que <laughs> son las que estaban. Pues entonces seguro, seguro que era verdad. <laughs> la semana que viene, el martes 24, ya empezáis las prácticas bueno, a empresas. Eh, ¿Tienes ganas ya de empezar las prácticas a...? Claro, o sea, eh, eh, el grupo en general, todos estamos haciendo el curso este por, por, esto, por estas circunstancias. Exacto. está todo el tema laboral y todo tan mal, entonces es una alternativa que se nos ha planteado, la hemos cogido y por supuesto, por eso lo estamos haciendo. La motivación de, hacerlo es el conseguir un puesto de trabajo mm, dentro de lo que cabe en este gremio, mejor todavía porque para eso estamos en este gremio, y sencillamente es eso, pero, pero es la, motivación es esa, encontrar un puesto de trabajo y seguir adelante y, bien. ¿Y eso? ¿Y qué camino laboral te, gustaría seguir? No sé si ya lo tienes eh, en mente. No, porque mm. en mi caso yo soy partidario de lo que de lo que estamos tocando los temas que estamos tocando, tanto en el tema de carretillero como en el tema de frutería, como el de charcutería. O sea, mm, un poco me es indiferente porque me adaptaría al que, al que primero me viniera, eh, por necesidad, la necesidad obliga. Pero y también porque mm, es, todo general, o sea, no especifico un, mm, porque me es igual. Voy a poner la misma voluntad de frutero que de, charcutero que llevando un toro. Vale. Mientras que esté toro en el gremio, ¿no? Este el del comercio. exacto, sí, sí. En eso se basa. Exacto. que ya que ya es mucho, la verdad que sí. Ay, pues muchas gracias, Francisco, por compartir con todos nosotros pues, tu experiència. Pues ti, I acabem de conèixer la interessant vivència de, del Francisco Bueno en el curs sobre dependent de comerç polivalent, però tenim encara una altra història personal que explicar-vos. És la de l'alumne Bienvenido, que el tenim també aquí amb nosaltres. Hola, Bienvenido. Hola, Hola, buen día. A tu compañero antes le preguntábamos qué aprendizaje personal ¿no? sacaba acaba del curso. En tu caso, ¿cuál es tu aprendizaje personal? Bueno, en primero yo quiero eh, destacar un poquito lo, del curso. Ya usted hubiera comentado que el curso es de, independiente de comercio, polivalente, que toca el tema de frutería, charcutería y mozo de almacén. Hoy en día tenemos mucha crisis, y hay poco trabajo, ¿verdad que sí? Pero la gente no puede dejar de comer. ¿eh? O sea que eh, siempre habrá trabajo en lo que eh, queremos decir alimentación. Y todas empresas de alimentos tienen también su almacén, que tienen que almacenar. Por eso yo creo que este curso es muy importante y en lo personal para mí me ayuda mucho porque en sí yo nunca he trabajado, o sea, no tenía ni conocimiento de lo que es el uso de, de, de embutidos. Tanto así en mi país se ven dos o tres embutidos y aquí he conocido muchísimo. Muchos, que eso, em, si empiezo a decir, no terminamos ahora. Que cuando empecé, y empiezo a ver todo este queso y empiezo, cuando miraba el folleto, y todo este queso. Mira, <laughs> entonces digo, mira, que todavía falta mucho por aprender. Por eso creo que es muy importante lo del curso. Nunca podemos frenarnos. Mira, decir, no, yo no, <laughs> con que haga esto está bien. No, si la vida nos ofrece oportunidades que podamos seguir aprendiendo, creo que tenemos que aprovecharla. Y este momento ahora que lo hemos estado aprovechando. Y el curso a mí me ha ayudado mucho, por tanto en el tema como de charcutería, de frutería. Ahora puedo cuidar, <laughs> o sea, que la fruta me dure más porque ya conozco, sé qué tipo de fruta puedo guardar en, la nevera y que no. Claro. En el hábito también del trabajo, como nos lo enseñan, si sabemos cómo cuidar la fruta, también podemos mantener nuestro, trabajo. Y con lo hermoso del almacén también es muy importante porque nos dan, nos dan lo que es el carnés, de que podemos buscar trabajo como carretillero. ¿eh? Y es muy importante el curso por eso. O sea, es un curso que creo que ocupa eh, un bastante espacio. Que no solamente vamos a decir, soy, soy, soy mozo de almacén. No, puedo decir que yo soy charcutero, eh, soy frutero, porque no enseñan. No que nos enseñan un pedacito, no, sino nos enseñan suficiente para que podamos decir que lo somos. Y en el curso he aprendido mucho y la verdad que ha sido un curso muy dinámico y, me ha gustado bastante. muy práctico, ¿no? También, sobre todo, también, eso también es muy bueno. Eh, desde que has empezado el trabajo solidario en el centro formativo de, de de Vivier, ¿te sientes como más útil y realizado? Bueno, la verdad que sí, porque yo soy, o era, bueno, vamos a decirlo así, era de la persona que hablo poco, comparto poco, o sea, soy muy, muy, muy para mí mismo. Entonces, ahora ya comparto más con mi compañero de lo, de lo que aprendí, lo, lo, lo, que me han enseñado. Y esto, mira, ¿qué creen que esto, lo otro? Mira, yo creo que esto es así, así. ¿Entiendes? Y hasta en la casa, con mi señora, mi, mi cuñada y eso, que estudia, tengo mi señora que, estudia también, y le llamo, bueno, vamos a compartir, te voy a ayudar. ¿Qué, qué necesita esto? Y, me, pide opinión, o sea, yo siento que el curso me ha ayudado mucho, porque antes no era así, me decía, tú si eres oso, no hablas, <laughs> ¿entiendes? Ya no. ¿Mm? Quería también, no, porque no sale, que el tema que le preguntó a mi compañero sí. del casal, de la actividad que tuvimos ayer. Sí. Él comentó algo de eso y fue una experiencia muy, muy, muy bonita. muy Para mí lo, lo fue porque yo decía, uy, ¿dónde nos vamos a meter ahora? A ver, a lo mejor muchos dirán, no, pero después que estamos ahí, en realidad uno se da cuenta, valora lo que uno está haciendo. Cuando le sale a uno también y dice, uy, mira, ha salido bien, vale la pena todo esto, para uno poder seguir adelante. Y es una experiencia muy, muy bonita que hemos compartido ayer. La verdad que, merece la pena que, bueno, que incluso más gente pudiera hacer este tipo de, actividades con, gente mayor. Eh, el próximo lunes 23 de abril llevaréis a cabo el otro, bueno, un taller de degustación, ¿no? De pinchos de fruta, que es el segundo, bueno, el segundo servicio solidario. Eh, supongo que será también muy gratificante compartir esta actividad con la gente del barrio, ¿no? Bueno, yo en lo personal, eh, como ayer no salió también lo del casal, creo que lo del lunes 23 saldrá mucho mejor. Y estoy en sí muy motivado porque llegue el lunes, porque quiero empezar a preparar y demostrar lo que, lo que he aprendido. Yo invito a las personas que estén escuchando que puedan ir porque haremos pincho con, con los colores de San Jordi. Exacto. Serán frutas que estará muy buenas eh, haremos también las Rosas San Jordi, algo muy bonito y creo que, que, vale la pena también de que vayan para que vean nuestro conocimiento y lo que hemos aprendido. Vais a hacer pinchos de fruta con la forma, es decir, pinchos de fruta, pero con la forma de la flor, ¿no? De San Jordi, eso, eso es. Sí, haremos, haremos con la forma de la flor. Exacto. Eh, también haremos pinchos normales, pero todos representan el día de San Jordi. Y ya lo tenéis todo preparado, ya, ya está todo ya más o menos organizado. Bueno, faltan aún, ¿no? Ultimar <laughs> detalles, seguramente aún falta. Está todo pensado ya Y también le preguntaba también a Francisco, que en tu caso, no sé si ya lo tienes también claro, eh, ¿qué salida laboral te gustaría tomar en un futuro? Bueno, en realidad me, me gustaría trabajar con Mocio Almacén, conduciendo la carretilla eléctrica, llamada como el toro. Me gusta, empecé y, creo que se me da bien. <laughs> Sí. sí, sí. Pues también muchas gracias, también bienvenido. Pero, ¿Quiere añadir algo más, Francisco? quería añadir, ya que estamos aquí, bienvenido yo, ¿Sí? Eh, que es de parte de los dos, que sobre todo eh, dar un saludo muy fuerte a todos los demás componentes del grupo que, estamos estudiando todos juntos, que son geniales todos. Sí, la verdad que han venido aquí dos representantes, pero hay, hay diez más también que también merecen también que se les nombre. Hombre, por supuesto. Porque también forman parte del curso. Somos eh, todos uno. Exacto, exacto. Y por supuesto a la señora Taller. Si lo escuchan y eso, un besazo muy fuerte a todas. Y están invitadas desde San Jordi para y darle un besazo. <laughs> pues muchas gracias a los dos. escoltant a Francisco i a Bienvenido és evident que el propòsit primordial del servei solidari, que és el de fomentar valors humans, s'ha complert i amb escreix. Martin Luther King deia que tots podem ser grans persones perquè qualsevol persona pot servir. La veritat és que és una frase molt certa. El servei és un concepte universal que ens iguala a tots, sigui quina sigui la nostra condició social, econòmica o laboral. Tots podem aportar el nostre granet de sorra i els 12 participants del projecte sobre comerç ho han fet. I de quina manera? La viabilitat del servei solidari que realitzen facilita el desenvolupament comunitari del barri de Baró de Viver i, a més, empenya els alumnes a desfer-se del rol d'espectador i a prendre part de la realitat com a autèntics protagonistes. Molt bé, Cristina, doncs moltíssimes gràcies per aquest reportatge. Nosaltres el que fem ara mateix és una pausa i tornem tot seguit. Sensibles. Thank you. tots els millors moments, ignora tots els malsons, troba la porta del camí de la il·lusió.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 En concret parlem amb el Sergi, bon dia. Hola, bon dia. I també amb el Jordi, bon dia. Bon dia. Doncs expliqueu-nos què és el que esteu preparant. Bé, el dia 7 de maig farem una sèrie d'activitats dirigides uh -huh. al Parc de la Trinitat Vella. Suposo uh -huh. que uh-huh. tothom el, el deu conèixer. Sí i bé, consistirà en jocs dinàmics, aeròbic amb música i mostrarem exercicis per fer a casa. Uh mhm. -huh. I què és el que... quins exercicis són els que es realitzaran? Bueno, tenim, tenim preparada una, una sessió d'aeròbic amb música uh mhm. -huh. que serà de, de, bueno, no, bastant, bastant suau perquè pugui ser accessible a la gent gran també uh -huh. i després uns exercicis per, per realitzar a casa amb el material, material convencional i també hem preparat una, un material alternatiu que podran preparar-los ells mateix a casa uh -huh. amb ampolles o, o taules, cadires i poder-ho realitzar a casa d'escú I quines hores estareu a la, aquí al parc? La jornada començarà a les 4 de la tarda i durarà fins a les 6. Uh -huh. Aproximadament durarà 3 quarts d'hora cada activitat. Uh -huh. Molt bé. Doncs, si voleu afegir alguna cosa més... Bueno, us esperem a tots i a totes i que no importa l'edat, que pot, pot estar obert a tot el públic. Quin, bueno, quin públic espereu que, que vinguin? Bueno, nosaltres eh, l'activitat va dirigida sobretot a la gent gran que no, que no realitza exercici físic i mm-hmm. volem mm donar una, una informació bàsica sobre com, com poder realitzar-ho sense haver d'apuntar-se a un gimnàs o, o mm no mm-hmm. tenir els mitjans necessaris com per, -huh. Mhm. per fer-ho ells. És a dir, que esteu vosaltres estudiant el tercer curs, que ja dirien que és l'últim, no? O... Bueno, no, Encara és, falta, o falta quan... el quart, que és el treball Va, final de, de, de carrera. Val. Molt bé. Doncs eh, Jordi, Sergi, moltes gràcies per haver vingut avui. Si voleu afegir alguna cosa més... Sí, jo sóc la Sagrario, infermera de Cap de Trinitat Vella, i sí que us diria que el dia 7 que vinguéssim molta gent, perquè des de l'ambulatori sempre, sempre estem promocionant l'exercici físic i uh -huh. és un dia molt maco on tindrem un grup de joves que, bueno, que ho passaran molt bé i a part després podreu fer-lo a casa res més. Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquest dia 7 de maig aquí a la, al Parc de la Trinitat doncs podreu gaudir d'aquesta jornada esportiva eh, que esperem doncs, que hi vagi molta gent i que la veritat és que us ho passeu molt bé i que doncs, seguiu les instruccions d'aquests nois perquè la veritat és que val la pena que, que mm, fer una mica d'exercici, eh, això no fa mal, mal a ningú, no? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut avui al nostre programa i esperem retrobar-nos doncs, d'aquí doncs, pocs dies, no? perquè el 7 de maig està aquí a la cantonada i evidentment doncs, també ens agradaria saber doncs, què és el que realitzareu entre tots, quanta, quanta gent sou els que portareu el, aquest tema? Eh, més o menys som uns 10. 10 alumnes. Mm. D'acord, doncs us esperem aquí eh, el, el proper, la propera setmana a veure què ens podeu explicar més sobre, sobre aquest tema i també donar les gràcies al cap de la Trinitat Vella per haver ajudat a, a que aquesta activitat doncs, es porti a terme al Parc de la Trinitat.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 Marina Clotet. en situació, tenir cura d'un familiar dependent físic o psíquic i volen crear un espai on poder abordar i compartir les experiències i ajudar-los a disminuir l'angoixa que per aquesta situació els provoca. També intentaran ajudar a interioritzar i exterioritzar el procés de dol. Els objectius així són conèixer, conèixer un mateix millor, a eh, trobar la comprensió d'altres persones que pateixen la mateixa situació, oferir i rebre suport emocional entre els membres del grup i saber escoltar i, i poder expressar també les emocions, facilitar l'intercanvi d'informació, eh, acompanyar i reforçar la pròpia identitat i organitzar activitats i trobades amb professionals i per tractar aquest problema totes les àrees. El primer divendres de cada mes estarà dedicat a informar les persones interessades a formar part del grup. I les coordinadores d'això seran la Carme Ros i la Lídia Giralt i, com hem dit, doncs, es realitzarà demà a la sala d'actes de la Biblioteca La Sagrera Maria, Marina Clotet. Molt bé, però encara tenim més coses a comentar-vos perquè estem a la nostra habitual agenda d'actes, activitats a realitzar i el que volem ara és parlar-vos d'obres d'artistes i alumnes d'institut que s'exposen a la fàbrica Fabricoats. Coats. No és fàcil que el virus de l'art contemporani entri en els adolescents, però fins ara els resultats del projecte en residència, que porta els artistes a treballar un projecte conjuntament amb estudiants d'ESO, demostra que no es tracta d'una moció d'una missió impossible. Aquest any l'actiu és el tercer que en alguns instituts barcelonins es du a terme aquest programa, que involucra els nois i noies en totes les etapes de, de la creació de l'art, no com a espectadors sinó com a creadors. Es tracta d'un programa que impulsa l'Institut de Cultura de Barcelona i el Consorci d'Educació en en cooperació amb l'associació ABAO AQ. El Conca participa en el muntatge de la mostra i està previst que fins al 2015 es facin més de 40 residències, segons ha anunciat el director de promoció dels sectors culturals de l'ICUP, Llucia Oms. Doncs hem de dir que a la sala d'exposicions de la Fabra i Coats es poden veure 8 obres, 5 de la segona edició i 3 de la primera, que ja es van mostrar a finals del 2010 a la Fundació Sunyol. Francisca Llopis va proposar als, als seus alumnes de l'Institut Fort Pius construir un petit iceberg amb objectes a dins que poguessin esdevenir arqueologia del futur. A continuació, el tros de gel es va abandonar a la platja. L'artista sonor Josep Maria Balanyà, en canvi, va treballar amb els alumnes de l'Institut Joan Brosa per construir una escultura sonora amb material de rebuig de metall. La mostra, oberta fins al 12 de maig, preinaugura la, fa la Fabra i Coats com el nou centre d'art contemporani de Barcelona. Aquesta exposició, quan aquesta exposició tanqui, continuaran les obres de sala fins a Sant Joan, segons ha explicat OMS. Encara no hi ha, però, una data definitiva d'inauguració de la sala. Més coses a comentar-vos. Vinga, el duo Floret torna al SAT, al Sant Andreu Teatre, amb la primavera i inaugura amb una degustació d'amanides. Després de l'èxit obtingut a principis de temporada, fins al 26 d'abril, el SAT Teatre de Sant Andreu torna a programar cada dijous Pinxa però no mata, del duo Floret, un viatge a partir d'històries plenes d'humor, acompanyades per la, per la música i els jocs de Loop Station. Els argentins Daniel Pallagrinet i, Joaquín Daniel es van conèixer fa anys, fa anys durant el rodatge d'un anunci de Manides Floret. A partir d'aquest fet, neix amb el temps el duo Floret, un duet musical i teatral que interpreta cançons i històries divertides. En un espectacle que parla dels estrangers, del que senyora es descobreix, es malinterpreta, diàlegs, monòlegs, música bona i diversió amb l'objectiu de fer oblidar mal de caps i passar una molt bona estona. Doncs Pinxa però no mates estrenarà aquest, aquest mateix dijous, dia 22, a les 9, i oferirà en acabar l'espectacle una degustació de manides amb diferents vinagretes per celebrar la primavera i els enciams que van fer que es coneguessin. Joaquim Daniel és conegut pels seus papers a l'obra de teatre L'Amèrica d'Edward Hopper o les sèries televisives Vent del Pla o Infidels. Daniel Pellegrinet és un compositor, cantant i músic multiinstrumentalista que que junt a un aparell de loop station interpreta i programa temes en directe convertint-se en un autèntic home orquestra postmodern. El duo Floret es van donar a conèixer la temporada passada a la sala Almacén amb l'espectacle superficial World Tour, on van prorrogar degut a l'èxit de públic. Molt bé, doncs eh, també recomanar-vos les tradicionals jam sessions que ja podem dir que es fan cada dijous al taller de músics a l'Espai Jove Garcilaso.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 El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix demà fins demà l'exposició Libros en les manos, de Meritxell Moner. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones del cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Això ho va escriure Jorge Luis Borges i serveix de presentació per a aquesta exposició que serà avui i demà de 10 a 9 del vespre a la sala d'exposicions i l'entrada serà lliure. Molt bé, doncs ja teniu aquesta informació. Ah, també podrem parlar del que realitza el Centre Cultural Can Fabra, una exposició que porta el nom al principi va ser la paraula. Al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins al 23 d'abril l'exposició Al principi va ser la paraula, la resolució sobre dones, pau i seguretat del Consell de Seguretat de les Nacions Unides de l'any 2000 insta als membres a assegurar als estats membres a assegurar una més alta representació de les dones en els processos de resolució de conflictes i presa de decisions. L'horari és de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 9 del vespre i doncs, que sapigueu que aquesta exposició es farà a la sala B del Centre Cultural Can Fabra i que hi heu d'accedir doncs, per l'auditori i l'entrada doncs, és de franc. Doncs encara més coses per comentar-vos referents a llibres i a literatures la diada, la diada de Sant Jordi de per si, i és que el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu organitza un Scrabble amb terminologia festiva i popular. El Centre Municipal de Cultura organitza per aquest dissabte a les 11.30 a la plaça d'Orfila Paraules de festa, un Scrabble amb terminologia doncs, festiva i popular. Paraules de festa és una activitat oberta a la participació de tothom i l'activitat consistirà en jugar a l'escravel amb, la amb la particularitat que només es podran formar paraules vinculades a la terminologia festiva catalana. De la mà de l'equip de del programa de ràdio Festa, Festa Festa anirem descobrint tot el glossari festiu de la nostra cultura popular. S'ha organitzat per a la Direcció de Servei de les Persones del Districte de Sant Andreu, pel Centre Municipal de Cultura Popular eh, de Sant Andreu i això és tot fins ara. Doncs sí, això és tot fins ara perquè no ens dona temps per res més, així que donar les gràcies a la Raquel Ballesteros, a la Cristina Paniello i al Jordi Garcia que han estat avui al capdavant d'aquest programa. Molt bé, doncs nosaltres que marxem i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.